Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արվեստի վաստակավոր գործիչ Արթուր Գրիգորյանը ապարգևատրվել է Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով։ Արսեն Արստամյանը նշանակվել է հանրային հերոստարադիոընկերության խորհրդի անդամ 5 տարի պաշտոնավարման ժամկետով։ Սեպտեմբերին կայանալիք Արցախի ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրություններին աննախադեպ քանակով տեխնացուներ են առաջադրվել։ ԵԱՀԿ դիտարկում է անցկացվելու հադրութի ուղությամբ։ Հարավային Օսիայի արտգործնախարարն ուղերձ է հղել Արցախի արտգործնախարարության հիմնադրման 25-ամյակի կապակցությամբ։ Ակնայում տեղադրված հուշակարի կապակցությամբ մի շարք երիտասարդական կազմակերպություններ հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Ընթացիկ տարում Ասկերանի սոցիալական տարածքային գործակալություն է մուտքագրվել շուրջ 200 դիմում։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեք ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի երաժշտ արվեստի բնագավառում ունեցած ակնառու ավանդի համար եւ ծննդյան 60-ամյակի կապակցությամբ կոմպոզիտոր Հայաստանի երկիպետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Արթուր Գրիգորյանը ապարգևատրվել է Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Արսեն Արստամյանը նշանակվել է հանրային հերոստարադիոընկերության խորհրդի անդամ 5 տարի պաշտոնավորման ժամկետով։ Ավարտվել է ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 9-ին անցկացվելիք Արցախի ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորի լրացուցիչ ընտրություններին մասնակցության հայտերի ընդունումը։ Այս մասին հայտնել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, մանրամասնելով, որ թիվ 10 եւ թիվ 11 ընտրատարածքներում առաջադրվել է համապատասխանաբար 10 եւ 11 թեկնածու։ Падգամավորի թեկնածուների գրանցումը կիրականացվի մինչև օգոստոսի 5-ը, համապատասխանաբար Խաշաթաղի եւ Մարտակերտի տարածքային ընտրական հանձնաժողովների կողմից։ Օգոստոսի 2-ին Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ՀՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին Հադրութի շրջանի հյուսիսարևմտյան ուղությամբ։ Արցախի պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացնելու են ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը եւ նրա դաշտային օգնական Գենադիե Պետրիկան։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մասի Իսմայելյանը շնորհավորական ուղերձ է ստացել Հարավային Օսիայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Մեդոևից Արցախի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հիմնադրման 25-ամյակի կապակցությամբ։ Շնորհավորական ուղերձում մասնավորապես նշվում է Պետականության կայացման բոլոր փուլերում Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը մեծածավալ եւ պատասխանատու կերպով իրականացրել է աշխատանքներ ուղղված հանրապետության շահերի պաշտպանությանն ու խթանմանը։ Այսօր վստահորեն եւ հետեւողականորեն իրագործում է իր արժեվ դրված խնդիրները նոր մարտահրավերների եւ միջազգային ասպարեզում փոփոխությունների բարդ պայմաններում։ Լեռնային Ղարաբաղի դիվանագիտական ծառայությունն իր ամենօրյա ջանքերի շնորհիվ հիմնված Արցախի ժողովրդի լավագույն բարոյական հատկանիշների եւ ավանդույթների վրա ցուցաբերում է բարձր պրոֆեսիոնալիզմ, հետևողականություն եւ հավատարմություն ընտրած ուղուն։ Համոզված եմ, որ հարավային Օսիայի եւ Արցախի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև ստեղծված ամուր գործընկերային եւ բարիդրացիական հարաբերությունների զարգացումն այսուհետ եւս նպաստելու է մեր հանրապետությունների փողորձակցության մակարդակի բարձրացմանը երկկողմ համագործակցության ընդլայնմանը, հանուն մեր երկրների եւ ժողովրդների բարգավաճման, մասնավորապես ասված է շնորհավորական ուղերձում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման պայմանավորվածություն դեռևս չկա։ Լրագրողների հետ հանդիպման այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Հաստատում եմ, որ Բրյուսելում նման հարց քննարկվել է։ Դրանից հետո ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից եղել է առաջարկություն հանդիպում կազմակերպելու։ Այս պահի դրությամբ վերջնական պայմանավորվածություն չկա հանդիպման վայրի եւ ժամկետների վերաբերյալ, ասել է նա։ Նա նաեւ պատասխանել է հարցին, թե հնարավոր է հանդիպում Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի միջև, հիշատակելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս տված իր հարցազրույցում հայտնել է պատրաստակամություն հանդիպելու Ալիևի հետ։ Ալիև Փաշինյան հանդիպման վերաբերյալ պարոն Փաշինյանը վերջերս Մոսկվային հարցազրույցում վերահաստատեց պատրաստակամությունը հանդիպում անցկացնելու Ալիևի հետ։ Այստեղ պետք է ելնենք այն իրողությունից, որ հանդիպումը ինքնանպատակ չէ, այն պետք է ունենա բովանդակություն։ Բովանդակությունը դա կարող է լինել պանությունների ձեռքբերում կամ նախորդ պայմանությունների վերահաստատում, այսինքն Հայաստանի նախորդ իշխանությունների հետ, մասնավորապես Վեննայի, Սանկտ Պետերբուրգի եւ Ժնևի գագաթաժողովներին ձեռքբերված եւ վերահաստատված պայմանությունների վերահաստատում, որը հնարավորություն կստեղծի ապահովել այնպիսի պայմաններ, որ խաղաղ գործընթացում առաջընթաց արձանագրվի։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հանրապետությունում այս տարվա առաջին կիսամյակի դրությամբ զգալիորեն աճել է պետական ներդրումների ծավալը կապիտալ շինարարության ոլորտում։ Այդ մասին տեղեկացրել է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը այսօր կայացած մամլո ասուլիսի ժամանակ, պատմում է Վան Նովիկովը։ Քաղաքաշինության նախարարի հաղորդմամբ ի սկզբանե ներդրումների ծավալը նախատեսված էր շուրջ 13 միլիարդ դրամի չափով, սակայն առաջին կիսամյակի դրությամբ այն աճել է։ 2018 թվականի պետական բյուջեում կապիտալ ներդրումների պետական պատվերի ծրագիրը հաստատվել էր 13 միլիարդ 930 միլիոն դրամ։ Դա միայն քաղաքաշինության նախարարության մասով։ Առաջի կեսամյակի դրությամբ այդ ծավալը ավելացվել է 530 միլիոն դրամով եւ այսօրվա դրությամբ կապիտալ ներդրումների ծավալը կազմում է 14 միլիարդ 460 միլիոն դրամ։ Ընդ որում կապիտալ շինարարության ոլորտում նախատեսված աշխատանքներն արդեն իսկ գերակատարվել են։ Կեսամյակի պլանը կազմում է 7 միլիարդ 141 միլիոն դրամ, որի դիմաց մենք իրականացել ենք 8 միլիարդ 706 միլիոն դրամի աշխատանքներ։ Այսինքն մենք գերակատարել ենք պլանը ոչ մի պարտք հաստատված պլանի դիմաց կառավարությունը չունի։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում ֆինանսավորումը եղել է 4 միլիարդ դրամ։ Այսինքն նախորդ տարվա նույն կիսամյակի դրությամբ մոտ 3.1 միլիարդ այս տարի ավելի շատ ենք մենք ֆինանսավորում իրականացրել։ Կարեն Շահրամանյանն ըս ոլորտների ներկայացրեց նաև իրականացված ու շարունակվող շինարարական աշխատանքները, հանգամանորեն ներկայացնելով հատկապես բնակարանաշինության այս տարվա ընթացքը։ Նոր տարվա նախաշեմին 20 բնակարան արդեն հանձնել է շահագործման։ Այս տարի մենք շարունակում ենք աշխատանքները եւ 30 բնակարանը հանձնելու է շահագործման։ Իրականացում ենք նաեւ աշխատանքներ Բերձոր քաղաքում 24 բնակարանոց բնակելի շենքն է կապիտալ վերանորոգվում եւ հիմնականում բնակարանաշինության ծրագրով մենք իրականացում ենք կառավարության ողջերած քաղաքականությունը սոցիալապես անապահով ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Մասնավորապես ծնելիության եւ բազմազավակության խթանման ծրագրով այս տարի մենք ավարտ ավարտելու ենք թվով 61 ընտանիքի համար նորակառույց տների շինարարությունը եւ ընթացքում է 26 ունակելի տների շինարարությունը Այնուհետև զոհված ազատամարտիկի ընտանիքների բնակարանների վերանորոգման համար ավարտվում է 21 բնակելի տուն եւ ընթացվում է 20 բնակելի տան շինարարություն։ Ստեփանակերտ քաղաքում շարունակում ենք զոհված ազատամարտիկի ընտանիքների բնակարանների վերանորոգման աշխատանքները։ Թվով 37 ընտանիքի համար հատկացվել են անհրաժեշտ միջոցներ փոխադրման տարբերակով եւ վերանորոգման տարբերակով կազմակերպությունների կողմից։ Ակտիվ են ընթանում աշխատանքները նաեւ դպրոցաշինության ոլորտում մտնելու ենք Ստեփանակերտ քաղաքի թիվ 9 միջնակարգ կտրոցի կապիտալ վերակառուցման աշխատանքները։ Ավարտելու ենք Հաշատաղի Սուջյանի Հայկազյանի նորակառույց դպրոցի շինարական աշխատանքները, Ուխտասարի, իդեպ ասեմ, որ Ուխտասարը եւ 9-րդ դպրոցը իրականացնում է համաֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում կառավարության եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջև կնքված պայմանագրերի հիման վրա։ Այնուհետև Գառնակարում 4 նոր դասարաններ ենք ավելացնում։ 4 հեկտարում է շարունակում նորակառույց դպրոցի մակ մշակապարտեզի հետ միասին աշխատանքները եւ այս տարի ամենամեծ մեր խոշոր ծրագիրը Հայաստան համայնքական հիմնադրամի հետ լինելու է Արցախի պետական համալսարանի կապիտալ վերակառուցման եւ նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների ծրագիրը Քաղաքաշինության նախարարի տեղեկատվությամբ ավարտին են մոտենում նաև ընթացիկ տարում ուժեղ քամիների ու տեղումների հետևանքով վնասված տանիքների ու յենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքները։ Ստեփանակերտի բնակիչների կողմից հաճախ է բարձրաձայնվում բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման խնդիրը։ Կարեն Շարամանյանը վստահեցրեց, որ առաջիկա 4-ից 5 տարվա ընթացքում այդ խնդիրը նույնպես հանգուցալուծում կունենա։ Այս տարվա առաջին կիսամյակի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունից հետո քաղաքաշինության նախարարը պատասխանել է նաև լրագրողների հարցերին, որի մասին հանգամանալիս կներկայացնենք վաղվա մեր թողարկումների ընթացքում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Վերջին օրերս Արցախյան հանրության շրջանում խոր հիասթափություն եւ անհանգստություն է առաջացրել Ակնայում, Նախկինում Աղդամ, Ադրբեջանի ազգային հերոս Աղդամի գրոհայիների գումարտակի առաջին հրամանատար Ալահվերդի Բաղիրովի հուշակարի վերականգնումը մեր որոշ հայրենագիտների կողմից։ Այդ կապակցությամբ հանրապետության 9 հասարակական կազմակերպություններ հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Նրանում մասնավորապես ասված է. 90-ականների սկզբներին Արցախյան ազատամարտի շրջանում Աղդամն ադրբեջանական բանակի հզոր ռազմական հենակետերից մեկն էր, որտեղից զորուգիշեր հրետակոծվում էին ինչպես մերձակահայկական գյուղերը, նույնպես եւ մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Գրեթե անդադար էին այդտեղից իրականացվող ելուզակային հարձակումները հայկական բնակավայրերի վրա, այդ թվում անձամբ Ալահվերդի Բաղիրովի եւ նրա գլխավորած գումարտակի անմիջական մասնակցությամբ։ Արցախահայության ցեղասպանության ուղված այդ բարբարոսական գործողությունների հետևանքով հարյուրավոր հայ խաղաղ բնակիչներ են զոհվել՝ երեխաներ, կանայք ու ծերունիներ։ Ի վերջո Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերին 1993 թվականի հուլիսի 22-ից 23-ին հաջողվեց փայլուն ռազմագործակցության արդյունքում հայ քաջորդիների արյան ու կյանքի գնով իսպար չեզոքացնել թշնամու գայլավոր չդարձած այդ հենակետը։ Եվ հիմա մեր ինչ-ինչ հայրենակիցներ այսպես կոչված մարդասիրական մղումներից դրթված փորձում են վերականգնել հայ բնակչության սպանդի կազմակերպիչ դահիճներից մեկի հուշակարը։ Մենք Արցախի Հանրապետության հասարակական կառույցները խստիվ դատապարտում ենք այդ հակազգային քայլը, որակելով այն որպես հայ ժողովրդի ազգային ինքնասիրությունը, պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորող։ Հող հայրենի ազատագրության իրենց կյանքը նվիրաբերած մեր հերոս նահատակների հիշատակի անարգման ուղված իրողություն։ Միևնույն ժամանակ մենք միանգամայն օրինաչափ ու տրամաբանական ենք համարում, որ մեր մի խումբ հայրենասեր երիտասարդներ, որոնցից շատերի հարազատները նահատակվել են ազատամարտում, ի պատասխան ջարդել են այդ տխրահրճակ հուշակարը, մասնավորապես ասված է հայտարարության մեջ։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանի հայտարարությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ազգային շահերի քաղաքական դավաճանություն։ Այս մասին նշել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Հիշեցնենք, որ Զոյա Թադևոսյանը նախորդային մամուլի ասուլիսում ենթադրություն էր հայտնել տարածքների դիմաց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հնարավորության մասին, որոնք Տիկին Թադևոսյանի կարծիքով բուն հայկական չեն։ Նշված տիկնոջ լսելով տպավորություն է ստեղծվում, որ մեր արչեւ ոչ թե հայկական կուսակցության ներկայացուցիչ է, այլ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի։ Զարմանալի է, որ հասարակության մեջ մարդիկ կան, ովքեր նման կարծիք են հայտնում։ Սա սարսափելի է, սա ազգային շահերին քաղաքական դավաճանություն է, ընդգծել է Դավիթ Բաբայանը։ Միաժամանակ նա բոլոր նրանց, ովքեր նման կարծիք ունեն, հիշեցրել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը ձգտել է անկախություն ձեռք բերել բացառապես խաղաղ ճանապարով, իսկ պատերազմը Ադրբեջանն է պարտադրել։ Դավիթ Բաբայանը նաև նշել է, որ Ադրբեջանն ըստ էության իրեն ավելի ազնիվ է պահում բացահայտ հայտարարելով Արցախը ոչնչացնելու մտադրության մասին, իսկ նման անձանց հայտարարությունները արդարացում չունեն։ Այդպիսի մարդիկ պիտի ամաչեն փողոց դուրս գալ։ Տարածքային զիջումների մասին հայտարարություններին անդրադարձել է նաև Արցախի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Արշավիր Ղարամյանը։ Հատկապես այն պարագայում, երբ Ադրբեջանն ակտիվորեն նախապատրաստվում է ռազմական գործողությունների վերսկսմանն ու առավել կոշտացում իր մաքսիմալիստական մոտեցումները, անթույլատրելի եմ համարում հողերի հանձնման կեղծորակարգի առաջ քաշումը, մանավանդ որ դրանք իմ ու իմ ընկերների մեր բոլորի արյան գնով ձեռքբերված հաղթանակի արդյունքն են, որոնք պարտավոր ենք սրբորեն պահել ու պաշտպանել, ընդգծել է Արշավիր Ղարամյանը։ Ընթացիկ տարում Ասկերանի սոցիալական տարածքային գործակալություն է մուտքագրվել շուրջ 200 դիմում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահաստիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Ինչպես տեղեկացրեց գործակալության տնօրեն Էվելին Աղաջանյանը, նշված ժամանակահատվածում տարածքային գործակալությունում մուտքագրվել են 1191 քաղաքացիների տարաբնույթ դիմումներ, որոնց գերակշիռ մասը վերաբերում է նպաստների նշանակմանն ու վերանշանակմանը, ծնելիության, բազմազավակության խթանման ծրագրով նախատեսված միջոցների, բարեգործական եւ ֆինանսական օգնության տրամադրմանը։ Մուտքագրված դիմումներն ուսումնասիրվել եւ ընթացքավորվել են սահմանված ժամկետներում։ Ընթացիկ տարում շրջանում ծնվել է 156 երեխա, եւ նրանց համար նշանակվել է ընդհանուր առմամբ 45 միլիոն դրամ ծնդյա միանվագ նպաստ։ 1078 ընտանիքների երեխաների համար նշանակվել է շուրջ 133 միլիոն դրամ ամենամսյա պետական նպաստ ծնելիության եւ բազմազավակության խթանման նպատակով Արցախ բանկի շրջանային մասնաճյուղում ընտանիքում ծնված յուրաքանչյուր 3-ից 10 եւ հաջորդ երեխաների անվամբ բացվել են 52 նպատակային ժամկետային ավանդային հաշիվներ ներկայդրությամբ տարածքային գործակալությունում ձևակերպած եւ Արցախ բանկի ասկերանի մասնաճյուղում 1433 ընտանիքների համար բացված են նպատակային շամկետային ավանդային հաշիվներ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում գործակալությունում դիմաց 64 քաղաքացիների համար ստեղծվել են անձնական գործեր ամուսնության միանվագ նպատ հատկացնելու համար, որը կազմում է 7 միլիոն 800 հազար դրամ շրջանում սկսված է 1998-ից 2000 թվականներին ծնված եւ 18 տարին լրացած ավանդատերերի ավանդների տրամադրման գործընթացը 37 ավանդատերեր արդեն ստացել են իրենց ավանդները Էվելին Աղաջանյանի հավաստվամբ գործակալության աշխատակիցներն այսուհետ եւս կձեռնարկեն հնարավոր բոլոր միջոցները շրջանի բնակչությանը ժամանակին եւ որակյալ ծառայություն մատուցելու գործում Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 23, ցերեկը 28-ից 33 աստիճան տաքություն։